إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan shida miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku akwai wanda ya aiko yana tambaya game da aikin banki cewa ya gama karatunsa yana aikin banki ya matsayin aikinsa to aikin banki game da muka sha faɗa iri ne akwai aikin da ya shafi harkar riba wato conventional bank wanda ake hada-hadar riba a cikinsa akwai ayyukan da suka shafi harkar riba din ba da bashi da riba karɓar bashi taimakawa akan wannan wanda bai halatta ba mutum ba yana wannan aikin to yana da kyau ne wani aikin idan kuma abin da bai shafi harkar riba bane ya shafi kasuwanci ne ko wani abu da yake da alaka ne da aikin bankin amma ba wajen harkar hada-hadar riba ba wannan babu komai sai wanda yake cewa na yi magana a kan cewa idan mutum ya yi addu'a aka ba shi wani abu ko aka biya shi lada in ya ci wannan dukiya ci haram to ya maganar rukuya abinda muka ce addu'a ibada ce ba ka mai da ita sana'a ka zama kai ɗan yin addu'a ne ana biyanka wannan babu shi a musulunci ba musulunci bai zo da wannan ba ba zai yadda da wannan ba amma don kayi addu'a wani ya ji daɗin addu'ar ka ya baka wani abu wannan ba a cewa ka ci haram in shi ya ga dama ya baka sadaka ko shi ya kawo a karan farko ba wai ka nema ba ne shi ya kawo a karan farko ya ce wani ga wannan sadaka ce taimako ne yace kuma da Allah ayi mana addu'a kaza kaza kaga wannan shi ya zo ya neme ka ya baka ba wai cewa kai ka bayar da wannan sana'a ba wannan babu komai zaka karba dama maganar da ake yi a ce kamar yadda abin sana'ar ka ce wannan kai dan addu'a ne kana yi ana biyan ka wannan haramun ne bai halatta ba a rukuya ma addu'a ce addu'a ce roƙon Allah ne ake yi na wani mara lafiya ya samu lafiya ta haka ita ma ba daban take ba hukuncin ɗaya ne abinda ake buƙatar ka ka amfana da ɗan uwanka ta hanyar ka yi masa abinda zai taimake shi ya rabu da wata damuwar da yake ciki an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da ruƙuya sai ya ce man istafa an a akahu falyafal wanda duk zai iya amfanar da dan uwansa to ya amfanar da shi wannan ne al'asul amma zamanar ka buɗe shago kawai shagon 'yan rukuya ne ana zuwa ana biyan ka dan kai rukuya wannan bai halatta ba kuma ya saba wa aikin magabata babu wani sahabi da ka taba ji an ce maka sana'arsa rukuya duk da cewa suna yi wa junansu gama suna yi wa junansu ne ta fuskar taimakon juna ba ba ta fuskar sana'a ba babu laifi don kayi ba wani shi kuma ya ji daɗi ya ɗauki wani abu ya baka wannan ba wani abu amma kada ka sanya wannan shine sharaɗinka ta da idan an baka ka yi idan ba a baka ba ƙi wannan bai halatta ba sai wanda ta rubuto cewa tana amfani da hanyar tsarin iyali don haka jininta sai ya tafi ya dawo wani lokaci ma baya minti talatin sai kuma ya ɗauke to ya za ta yi da sallah da azumi daman sautari haka tana faruwa yayin da aka yi amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin tsara haihuwa jini yakan samu rikirkicewa saboda haka ba zai zubo yadda ya saba zubowa ba zai rika zuwa kaɗan-kaɗan hankali ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke to duk sanda ya zo matukar dai wannan jinin da aka saba gani na al'ada shi din ne ba wani jini ne daban ba to sa hukuncin jinin al'ada duk abinda mace ba za ta yi ba tana al'ada ta ba za ta yi shi ba ba ta yi azumi ba ta yi sallah ba idan ya ɗauke sai a yi wanka ko da yini ɗaya ne kuraye ne ɗaya zai ɗauke sai ya yi wanka a ci gaba da ibada har sai ya dawo har zuwa lokacin da zai ɗauke gaba ɗaya dalilin samun wannan yayyankewar da yake yi saboda wannan hanyar da aka bi wajen tsara iyali ne sai wanda ya rubuto ke tambaya game da yara ƙanana shi zai iya musu addu'a irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa Hassan da Husaini wa ayyuzukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma na'am dama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne domin al'umma su tayi koyi da shi saboda haka kana iya yi wa ƴaƴanka kana iya yi wa ƴaƴanka wannan addu'a idan namiji ne u'izuka bi kalimati llahi tamma idan mace ce u'izuki bi kalimatin lahi tamma idan biyu ne u'izu kuma idan da yawa kuma idan mata ne da yawa kunna gwagwadon yadda da larabci ake sarrafa lamirai daban-daban na mutum daya ko na mutum biyu ko na mace ko namiji ko mata da yawa ko maza da yawa saboda ka za ka iya masa addu'ar wannan ce kana nema masa tsari bi kalimatin lahi tamma da cikakkun kalmomin Allah min kulli shaytanin wa hamma daga dukkan wani shaytani ko wasu kwankwamai wa min kulli ainihin lamma ko kuma duk wani mai kambin baka wanda zai ga abu idan ya yi abin nan bai sa Allah a ciki ba abin ya rika lalacewa to ka iya musu wannan sai kuma yake tambaya game da addu'ar yara za su kwanta yara za su kwanta idan masu wayo ne sai a koya musu addu'ar da ake yi ta kwanciya idan yaro yana da wayo a koya masa abubuwan da ake faɗa yayin da za a kwanta idan ba shi da wayo yaro ne karami to sai ka karanta abinda ake karantawa kamar wallahu da kula'uzai guda biyu kula'uzu bi rabbil falak da kula'uzu bi rabbin nas sai ka karanta ka tofa a hannunka ka shafe jikinsa da shi wanda idan ba shi da wayo ba yana da wayo sai ka ce ya rika yin haka ka nuna masa yadda zai yi babu bambanci tsakanin ɗaya ne ko da yawa ne don haka za ka yi musu wanda ya ce yana fitar da zakka to yana da zakka da zai fitar kamar kimanin dubu ɗari biyu kuma masu san zakkan nan a tare da shi sun fi arba'in to dunkulewa zai iya ba mutum ɗaya ko biyu da ɗauko dubu ɗari ɗari ya kira mutum biyu cikin arba'in din nan ya ba su sannan ya ta rigima da sauran ko kuma a'a zai ka cancala kowa dai a ɗan lasa masa a zauna lafiya to alal haƙiƙa fitar da zakka babu inda aka ce in za ka fitar da zakka sai ka dunkule ta guri ɗaya ko sai ka mulmulo da yawa ka danka mutum ɗaya abinda wasu ke faɗa da cewa ita zakka an shar'anta sani saboda wani an bashi zakka shi ma ba iya bayar wanda ba gaskiya bane ba inda aka ba inda aka rubuta ka cewa ita zakka an shar'anta ta ne domin a fitar da mutum daga talauci ya zama mai kuɗi shi ma ya fitar da zakka in an bashi hakan ta samu to alhamdulillah Allah ne ya nufa yana cikin waɗanda za su yi kuɗi an ba shi wata kame mai kauri kuma aka zama ya samu ya zama mutum ne mai hankali kuma Allah ya sanya masa sa'a da albarka a cikinta sai ka gane sai ga ya fitar da zakkar shi ma in ba a yi sa'a ba ko nawa ka ba shi Allah bai yi zai arziki ba zai cinye zakkar ne ko wani abu ya same ta so babu inda aka ce wa ita zakka an shar'anta ta ne dan mutane su ma su rika fitar da zakka abinda dai aka shar'anta zakarin ya zama taimako ne tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su da shi mai kuɗi ya taimaka ma wanda ba ya da abinda zai ci ya sha gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa kuma a samu zaman lafiya tsakanin ɓangarorin guda biyu mai kuɗi marar shi ba zai rika ganin cewa waɗannan sun tara ba sa taimakonmu ba zai rika ganin cewa wannan duk da shi bai ba Allah bai bashi ba wancan ya ba to amma wancan din kuma yana taimakawa to wannan shine hikimar shar'anta zakka amma ba inda aka ce wai ka dunkule ka dunkule wannan ai yawanci wanda zaka ga suna fadar hakan ba su sanya harkar fidda zakkar take ba galibi mu malamai mu ke fadar haka ce a dunkule a dunkule ko to ko shi zai yi sai ga idan ya kula da waɗanda kowa zai zira masa ido yana son taimakon ba zai iya gaba ɗaya hana sauran bai ce ku yi haƙuri sai baɗi kai kuma zan cikin mutum arba'in kana dunkula ka ba ɗaya kaga sai bayan shekara arba'in ka zo na ƙarshe <laughs> to kaga ai ba za a yadda ba saboda haka sai ka cancana yadda za a zauna lafiya idan ka raba su gida biyu ne ka ce to ko zan ba ku ko baɗi ku yi haƙuri zan ba ku su ko ɗancan su yi haƙuri in baɗi sai in ba waɗannan suka yadda a haka shi kira sai ka yi musu a hakan dan yawanci abin da yake faruwa mutanen mu akwai waɗanda budget din su shine zakka shine budget din su saboda haka duk shekara yana sa ran zai karbi wannan zakkar babu yadda za a yi a zo zakkar a ce masa kai ba ra'ayi an baka ya ji wai hankalinsa ya kwanta ba zai yadda ba kawai zai ce kawai dai bana baka so ka bani ne ko wani abu ne maka ko kuma wasu ne suka zuga ka ko wani abu irin wannan ba zai amince ba cewa wai wata hikimar kace ta sa bana ba za ka bashi ba ka wani ko nawa ka bashi ko ba dubu dari ba ko miliyan ka bashi ba ya zo so yake ma idan akwai kari akan wannan miliyan ɗin ka ɗan ƙara ka ɗan garin samun ɗan promotion haka wani zai so haka wani ɗabi'ar mu ce saboda haka babu wani a rubuce dai ba za ka kawo wannan karatun ba inda aka ce ka dunkule ta ka mulmule ta ka ture ka ba mutum guda daya sannan wata shekara ma ka ture ka ba mutum guda daya kai dai abinda za ku zauna da mutane lafiya galibi a da can ba mutane masu kuɗi ba su suke ba da da kansu ba a ga'idar da musulunci ya tsara shugaba shi yake karɓar zakka shi yake tarawa zakka akwai sa'i wanda shi yake bi yana tattaro zakka daga gurin duka waɗanda Allah ya ba su wadata za su fidda zakka sawa'un ta dukiya ce ko kuma ta amfanin gona ce ko ta dabbobi ce sa'i shi yake bi ya je lissafa dukiyarka sannan ya karɓo zakka sannan a zo a tara ta a gaban shugaba shi kuma shi zai raba to kaga ba za ka yi rigima da shugaba ba ka ce ya aka yi bai baka ba kawai baka kaɗan amma yanzu aka bar wannan tsarin ya zama da kowa shi yake fitar da zarkarsa to za ka samu kowa ya zira ma wani guda ɗaya ido za ka shi yake jira shekara ta yi taɓa iba da zarkarsa wadda shi yake jawowa har ana samun irin wannan shagalgala zakka ɗin wasu ba shakka suka yi mugunta hukun dan ba da abin da yake mai dan amfani sai ya galgala ta wani ma sai ɓoye ta ba zai bayar da ita a lokaci guda ba sai ya samu buhu sai zuba a ciki ya ajiye duk wani wanda ya zo ya koka masa an masa haihuwa ne ko wanda shi baya da lafiya sai ya shiga buɗe buhun zakka sai ya ɗauko a ciki sai ya bashi a haka haka zai rika mayar da mutane alhalin su ne wanda bai halatta ya ajiye shi ba ko waɗanda haka suke yi wakon su yi taimako daga dukiyarsu ba wai da ta zakka ba ta zakka suke ɓoyewa ta ce duk wani wanda ya zo da wata matsala to sai ya shiga ya dauko ya bashi kamar ya taimaka masa alhalin kudin sa ne ya dauko ya bashi dama na zakka ne to wannan ma bai dace ba bai halatta ba a sai kuma tambayar da yake game da cewa yana akwai akwai waɗanda yake bi ba su suka wato cikin harkar kasuwanci ko ba su suka da yake bin wasu lokacin zakkarsa idan yayi zai jira ne sai ya karbo waɗannan basu suka ya hada yayin zakar ko ko a'a yayin zakar da na wajensa in so daga baya ya an karbo waɗancan yayi a kaida bashi iri biyu ne akwai bashin da kana da tabbacin zai zo za a biya ka shi ba zai salwanta ba saboda mutanen da kai bawa bashin ka saba basu sun saba dawo maka da abin da ka basu to wannan idan lokacin zakka yayi in ka tashi safi zaka lissafa da wannan bashin akwai kudi na gunwa da kaza akwai kudi na gunwa da kaza waɗannan mutanen duk kana da tabbas za su da maka da dukiyarka saboda ka samu mu'amala da su babu matsala a ciki to za ka haɗa wannan lissafin da su da wannan bashin sai ka yi zakka saboda ka duk sanda ya da maka da bashin ka daman can ka riga ka yi masa zakkarsa akwai wanda bashin da ka gaji kawai irin ma dumta alaihi qa'ima ɗin nan ne kayi kayi kawai ka fitar da rai in Allah ya sa ya baka kenan in ya hana ka wannan kuma shi ya jiyo irin ka fitar da daga sha'anin wannan bashin to wannan ba a cewa ka fitar masa da zakka ba ka sa shi cikin lissafi ba dan kai ma ka cire rai cewa mutumin nan dai ba zai biya ka ba to irin wannan bashi ba a cewa kai tai masa zakka alhalin bashin baka da jin zai dawo don haka idan wannan ƙananan ƙananan bashin da kake faɗa kana da yakinin cewa waɗanda za su dawo maka da shi ne illa kawai lokacin dawo wanne bai yi ba to za ka yi haƙuri sai abin da ba za ka ce za ka yi haƙuri ba ba za ka fidda zakka ba sai ka karɓo su za ka haɗa da su a lissafi sai ka fitar musu da zakka sai kuma tambaya ta ƙarshe wanda yake tambaya game da mutumin da ya yi wankan janaba daga baya sai shafi gabansa to yana wankan sai shafi gabansa to alwalar sa shafar gaba malamai sun yi sabani da yawa akai a magana mafi rinjaye shine yayin da mutum ya shafi gabansa ba da sha'awa ba ba da sha'awa ba to babu komai a kansa ba sai ya sake alwala ba saboda ka irin wannan yanayin wanka dan mutum ya shafi gabansa ba zai ba zai sake alwala ba zai iya yin sallah da wannan wankan akwai waɗanda da yawa suka rubuto suna buƙatar addu'a muna sa su a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wataala ya biya musu buƙatunsu na alkhairi abinda suke nema na alkhairi Allah ya ba su waɗanda suke cikin damuwa ubangiji subhanahu wataala ya yi musu ya yi wa dukkan musulmi damuwar su وجعلني مباركا أينما كنت to cikin bayani da Allah subhanahu wata'ala yake mana na kissan Maryamu alaiha salam da haihuwar Annabi Isa alaihi salam mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya sa Annabi Isa alaihi salam yana cikin tsumman goyo ubangiji ya furta masa bakinsa ya buɗa masa bakinsa domin ya bada shaida ya wanke tuhuma daga mahaifiyarsa cewa shi Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi ne ga kuma irin matsayin da ya bashi qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya yace ni bawan Allah ne ya kuma bani littafi muka ce ya kuma bani littafi yana nufin zai bani littafi amma saboda tabbacin zai bashi din yace atani wato kamar ma an riga an bashi din alkitab anan muka ce yana iya daukan ma'anar littafin da Allah zai bashi na linjila ko kuma ya dauki ma'anar littafin at-taura sai ya zama atani kitab ay allamani ma fil kitab ma fit tawrat Allah ya sanar da ni ilimin abin da yake cikin at-taura wanda aka sani annabi Isa alayhi salam ya yi aiki da shi da mutanensa da abin da yake cikin attaura wadda littafi ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabi Musa kuma annabawan banu Isra'ila suka yi aiki da shi atani alkitaba waja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi wannan shi ma yana nufin yana bayanin irin matsayin da Allah subhanahu wata'ala zai shi a nan gaba ba wai a lokacin ne ya zama annabi ba waj'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka a duk inda nake to mai albarka duk inda yake domin ya zo da mai kirawo mutane zuwa ga bautar Allah ya tsarkake musu zukatansu ya gyara musu ayyukansu ya nuna musu ayyukan kwarai ya nuna musu halayen kwarai kuma duk inda annabi isa alaihissalam ya kasance za ka ga albarka a wannan gurin mutanen da yake haduwa da su za ka ga sun yi albarka kamar yadda ajiya muka ambata daga cikin albarkar da allah subhanahu wataala ya sanya ta annabi isa alaihissalam ya haɗu da mutanen da wasu sun kasance masu ke kasashiyar zuciya marasa tausayi amma haduwarsu da annabi isa ya yasa suka zama mutane masu tausayi har ma suka dawo suka zama masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai waɗanda ake musu kallon ba kowan kowa ba amma haduwarsu da annabi isa ya yasa suka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka zama masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ya ce wa ausani bis salati waz zakati kuma ya mun wasici da sallah ya mun wasici da zakka ma dumtu hayya matukar dai ina da rai ausani bis salati ya mun wasiya da sallah ya mun wasiya da in zama mai sallah in zama mai zakka wasu malamai suka ce wannan umarni ne da yake banci shi annabi Isa alaihi salam shi kadai saboda mai saboda yana batun al'amuran da Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwarsa ne tun daga kasancewarsa bawan Allah na kwarai na musamman sannan kuma da batun ya ba shi littafi da batun kuma ya sanya shi annabi sannan mai albarka a duk inda yake su sannan ya ce ya yi masa wasiya wasiya shi da umarni mai karfi wanda bai dace a yi sakaci da shi ba shi ne ake kira wasiya dukkan wani umarni da za a baka mai karfi wanda bai dace kai sakaci da shi ba lalle lalle kaga ka cika wannan umarni shi ake kira wasiya to Allah ya masa wannan umarnin da ya zan mai sallah ya kuma zan mai zakka to wasu malamai suka ce anan ana nufin wata sallah da zakka waɗanda suka shafi shi shi annabi isa ɗin alayhi salam ba wanda ya shafi mutanensa ba saboda ƙarshe ya ce ma dumtu hayya matukar ina da rai wanda yake nuna maka abin ya dangance shi ne shi ba ana nufin sallah ta farilla da zakka na farilla wanda suke kan al'ummarsa ba domin kamar yadda muka ce magana ce nan da ake yi ta wasu sifofi wanda Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi Isa alaihi salam bai wasu kuma annabi Isa alaihi salam bai zo da wata shari'a da wata sallah ta daban ba banda wacce take cikin at-taura wacce mutanen annabi Musa alaihi salam yahudawa suke banu isra'ila suke yi saboda haka bai zo da wata sallar su tashi ta daban ba wacce yawan shar'anta To wanda yana nufin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi tahajjudi wani aiki ne na wajibi da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da shi qumil Laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora masa tashi qiyamul layli wanda kai da ni da sauran al'umma bai zama wajibi akan mu ba idan mun tashi mun yi to muna da ladan wannan qiyamul layli da zamu yi idan ba mu yi ba Allah subhanahu wataala ba zai tuhume mu da cewa mun ki yin qiyamul layl ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa da wannan shi yasa kace nafilatan laka wani kari ne gare ka to kari ne ubangiji ya maka akan abinda bai dora al'ummar sa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a Ramadan ya fito yayi sallah da daddare sahabbai suka zo suka yi sallah a bayansa kashe gari wasu suka samu labari jiya annabi sallallahu alaihi ya yayi sallah ya yi kiyamun laili a masallaci saboda haka sai suka karu a kwana na biyu sai suka fi na kwana na uku sai suka fi kwana na biyu yawa wato kula ana ta karuwa a kwana na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki fitowa sabai suka taru suka taru suka taru suka yi ta gyaran murya suka yi ta nuna alamun cewa fa suna nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin sai ki fitowa yayi sallarsa a gida sai ka gari yake ce musu ajiye duk naji motsin ku duk naji abin da kuke ta yi abin da ya hana ni in fito saboda kada in fito kuma Allah ya dubi kuna da san abin ya farlanta muku kuma ku kasa ni khashaitu an tufrada alaikum naji tsoron a farlanta muku saboda idan kuna ana ta haduwa ana yi sai Allah yana iya saukar da wahayi ya ce to tunda dai al'umma ka tana son wannan sallar ya zama wajibi kowa ma ya fito ya yi ta to kaga da abin ya zama da nauyi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin al'ummarsa sai ya daina fitowa saboda wannan to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sayyidina Abubakar ya zo ya tafi a lokacin sayyidina Umar ya ga mutane idan Ramadan ya zo suna fitowa a masallaci su yi ta sallolin amma kowa shi kadai yake yi to shine ya kira Ubay ibn Ka'ab ya sanya shi ya rika musulmanci saboda me saboda abinda ake gudu yanzu ba zai faru ba ana gudun kada ta zama wajibi ta zama farilla to yanzu babu wahayi wahayi ya riga an gama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to kuma wannan wannan sallah da annabi yayi ta ranar farko da rana ta biyu da rana ta uku wannan ta tabbatar da cewa abin ya zama shari'a abin da ya hana a ci gaba shine kada abin ya zama farilla to yanzu wannan abin da ya hana din ya kau saboda haka sayyidina Umar ya tara sahabbai guri guda karkashin limancin Ubay ibn Ka'ab suka ci gaba da sallar wannan har zuwa yau musulmi suka ci gaba da yi wanda kaga ba sa yi to waɗanda suke jin haushin sayyidina Umar ne suna bata suna zagin sa mu biya addini shi a ba sa yi sun ce sun ce bid'a ce sayyidina Umar ya kirkiro ba tare da cewa sayyidina Umar bai yi ba sai da annabi ya fara yi annabi ya fara yi yayi daya yayi biyu yayi uku to dai har yanzu bai zama sunna ba to sai yayi sau nawa sai ya zama sunna sanan da bai fito ba bai ce na ki fitowa bane saboda an goge wannan sallar bai ce na ki fitowa bane saboda sallar ta zama ba shari'a ba ya ce saboda kada a farlanta muku saboda haka yanzu batun kuma farlantawa ya wuce babu maganar farlanta farlanta ko wani abin da Allah subhanahu wataala bai farlanta sai a zamanin manzo Allah saboda haka wannan shi yasa sahabbai a lokacin babu wanda ya ja dinga ba wanda ya ja daga ya ce zai yi rigima da sayyidina Umar ya kawo wata bid'a a addini babu shi ko an taba jin wani sahabi ya ce ba zai kiyamul layli ba tare da da Ubay ibn Ka'ab ko ya haramta abin ko ya ce bid'a ce sayyidina Umar ya kirkiro a taba samun wannan ba duk ijma'i ne na sahabbai gaba daya sun yi ijma'i akan wannan to tunda kaga har sahabbai babu wanda ya inkari to kaga duk wanda zo yana inkari kuma wani abu ne na san zuciyarsa daban Waɗancan dai su mabiya addinin Shi'a mai limamai sha biyu su abin da yasa suke inkarin abin saboda sayyidina Umar saboda sayyidina Umar kuma sayyidina Umar suna cewa sharrinsa ya fi na shedan azaba sa Alahira suka ce tafi wanda za a yi wa shaidan shaidan ma in yaga sayyidina Umar Alahira sai ya tausaya masa to Allah subhanahu wataala ya musu abin da suka cancance shi to yace ma dumtu hayya abin da ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya ambaci wata ma'anar ta zakka da aka faɗa anan yace yana iya yiwa ma'anar zakka din ta dauki wata ma'ana daban ita ce tsarkake zukata daga zunubai ko tsarkake jiki daga saban Allah sai ya zama wa ausari bis salati ya yi mun wasici da sallah wa zakati da tsarkake zuka zuciyata ko jikina daga saban Allah ba dum tu hayya matukar ina da rai ma'ana ubangiji subhanahu wataala ya shar'a ya ya umarce ni da in zama mai tsarkake jiki in zama mai tsarkake zuciya daga laifuffuka domin yana daga cikin abin da aka sani na sifofin annabi Isa alayhi salam bai tara wani abu ba wanda zai iya wuce bukatarsa ta yininsa abinda duk zai ci a lokacin ya samu ya ci kenan baya aje abinda zai ci gobe to kaga irin wannan yaushe har zai tara dukiyar da za a ce yi zakka a cikinta. to wanda yasa ibnu jarir at ya zaka zakka nan ba ana nufin ta dukiya ba ana nufin ta tsarkake ciki sai dai idan zaka ce zakka nan ana nufin ya bayar da abinda da yi saura akan bukatarsa ta yi ne abin da ya samu ya ci ya sha ya yi sa ta yi ne to abin da ya zama rara ya ba da shi sai ya zama ita ce zakkar da Allah ya umarce shi da ita wannan kaga ci ma zai yi ma'ana ce ma dum tu hayya matukar ina da rai wanda yana nuna maka annabawa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta musu ci gaba da bautar Allah har zuwa mutuwarsu babu wani wanda zai ce yana bautar Allah amma zuwa wani lokaci shi yayi usuli ya kai gurin da shi kenan ya gama bautar Allah saboda haka yanzu ba wani abu da zai wa Allah na bauta akwai waɗanda suke da irin wani mummunar aƙida suna ganin cewa shi addini mataki mataki wato walittaka mataki mataki ne akan kai matakin da za a yi fana'i ka yi wusuli ka kai wani matakin da nan baka da bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu da zuwa ka baka da bukatuwa zuwa ga bautar Allah bautar Allah ta sare da kanka wannan ba karamin kuskure bane annabawan Allah Allah ya ɗora musu bautar Allah har zuwa mutuwa kuna gare annabi Isa alayhi salam ki ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya matukar dai da rai a jikina matukar dai ina motsi to Allah ya yi umarni ci gaba da bauta masa wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya ga wa sa sallallahu alaihi wasallama da cewa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa abudi rabbaka ka bauta ubangijinka hatta ya'tiyaka al-yaqin har mutuwa ta zo maka to waɗanda su suke cewa ibada tana saraya daga kansu in aka karanta musu wannan ayar ai gashi Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin suka ce yaqini shine kai usuli kaga Allah ka zama Allah saboda haka ka samu yaqini sai suke fassara yaqini da wannan tare da cewa yaqini ana nufin ana nufin ana nufin mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana 'yan wuta yayin da Allah subhanahu wataala ya sa su wuta ana tambaye su ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna naqudu ma al-kha'idin hatta atana al-yaqin menene hatta atana al-yaqin hatta atana al-maut mun kasance ce me shigar da ku wannan wuta me kuka yi har Allah ya sa ku a cikin wutar saqar qalu lam nakum minal musallin suka ce ba ma cikin masu sallah wa lam nakum nut'imul miskin ba ma cikin masu ciyar da miskini wa kunna nakhudhu ma al mun kasance muna kutse tare da masu yin kutse muna faɗar maganar da muka so mu jingina wa Allah muna yi wa addini gatsali muna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu mun kasance muna ta yin wannan wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata ma akwai ranar alkiyama muna cewa ƙarya ne babu wata rana sunanta ranar alkiyama hatta atana al-yaqin har mutuwa ta zo mana kaga nan al-yaqin suna nufin musudi su ma na tarbiya suna nufin yaqin akwai hadisin Abdullahi ibn Mas'ud lokacin da ya rasu afwan Usman ibn Mas'ud lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma Usman faqad atahu al-yaqin min rabbih amma Usman amma Usman shine Usman ibn Mas'ud yace faqad atahu al-yaqin min rabbih shi ya zo masa daga ubangijinsa shine ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda haka mutum zai bauta wa Allah har mutuwa ta zo masa wannan ayar tana nuna cewa sallah wajibi ce akan dukkan wani mai hankali duk wani wanda akwai hankali a jikinsa yana motsi to wajibi ne a kansa wajibi ne yayi sallah inda yana da yana da hankali hankalinsa bai gushe ba sai dai idan hankalinsa ya gushe ya fita daga cikin hayyacinsa saboda hanguri ko suma ko wani abu to wannan shine sallah ta faɗa kansa amma matukar ne yana da hankali to wannan zai yi sallah ko da kuwa ba zai iya motsa jikinsa ba saboda rashin lafiya ko karaya ko shanyewa jiki ko wani rauni ko rama ko girman abin da tsufa a kowane hali yake zai bauta wa Allah subhanahu wataala zai yi sallah sallah ba za ta sare da kansa ba matuƙar rai akwai hankali tare da shi to wannan wannan sallar tana kansa sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ibrahim ibn usayn husayn ya tambaye shi game da sallah a cikin jirgin ruwa yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan wa in lam tastati fa ala jam kai sallah a tsaye abin da ya tambaye shi game da sallah saboda yana da ciwon basir annabi ya ce da shi kai sallah a tsaye in zaka iya in ba zaka iya ba to kai a zaune in ba zaka iya ba ka kishin gida ma'ana dai dole ka yi sallar a duk halin da za ka iya yin sallar in ba za ka iya tsaye ba to faralin ya koma zaune tsayuwar ta faɗi kanka idan zaman ba ba zai yiwu ba to ki shingida to malamai sun tattauna game da yadda ya kamata ka shingida amma magana wacce ke mafi mafi mafi rinjaye shine idan ka tashi ka shingida akan hannunka na dama irin yadda ake kwantar da mamaci a kabari ka kwanta a kan hannunka na dama fuskarka tana fuskantar alƙibla kana fuskantar alƙibla da fuskarka idan wannan gefen ba zai yi ka kwanta ta nan gefen ba saboda cutar a nan gefen take sai dai ta hagu to sai ka koma ka kwanta ta hagu amma fuskarka ta fuskanci alƙibla idan hakan ma ba za ta yiwu ba saboda duka ɓangarorin biyu akwai rashin lafiya da ba za ka iya shingida ba to sai ka yi reran ka kwanta a gadon bayanka amma kafafuwan ka sa su kalli alƙibla kafafuwan ka su kalli alƙibla ta yadda da za a miƙar da kai za ka ga ina kake kallo alƙibla sai ka yi sallar a haka idan hakan ba za ta yiwu ba sai da ciki to za ka yi da ciki kanka yana kalla alƙibla to shi ne abin da ake buƙatar ka yi sallah a kowane abin da shi yasa Allah ce wa mayaka fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuna cikin halin tsoro ku yi sallah kawai akan abin hawa kuke ko a ƙasa kuke a ƙasa kuke shine farijalan aw rukbana ko kuna kan abin hawa kaga tunda ba a yi musu sassauci ba ga halin tsoro ana ciki ga sara ana ta ga mutuwa ana ta sun ana ta gani amma Allah bai soke musu sallah ba yace ku yi ta ko a tsaye ko akan abin hawan ku kuke ko abin da duk inda kuma abin hawan ku ya fuskanta ku yi ta sallar a haka to idan har mai wanda yake cikin wannan yanayin ba a yi masa sallah ba ina ga wanda kuma yake cikin kwanciyar hankali kaga wannan cila sai ya sallah saboda haka wannan ma dumtu hayya yana nufin matukar dai akwai rai a tare da mutum kuma da hankalinsa bai gushe ba to wajibi ne yayi sallah wa barran bi walidati sannan ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni mai wato mai tsaurin kai ba wato bai sanya ni nazanta kadari ba shaqiyan wanda yake hasararre mara sa'a tababbe albarru shine wanda yake mai biyayya shine mai aikin alkhairi albarru daga kalmar albir ne aka samu ta albir shine ayyukan alkhairi laysa albir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi zuwa karshe to ka aikin alkhairi shi ake cewa albir albarru shine mai aikata alkhairi mai kyautatawa kyautatawa da ta kai matuƙa a nan tun yana yaro tun yana jariri ya faɗi wannan sifa da Allah subhanahu ta'ala ya masa shi shine biyayya ga mahaifiyarsa saboda me saboda biyayya ga mahaifa a cikin banu Isra'ila a wannan lokacin ta yi karanci yawancinsu ba a biyayya ga iyaye musamman ma mahaifiya wacce ita saboda rauninta saboda tausayin da take wa yaro sau tari ana rena ta wannan yakan sa yaro ya rena ta ko kuma a samu sassauci wajen tsayawa da haƙƙinta to saboda ban Rabi wa rabbi walidati kuma shi daman mahaifiya ce gare shi ba mahaifi ba sannan kuma a sadin su san cewa duk daga ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya samar da shi to yana jin mahaifiyarsa mahaifiyarsa ce da haka shi mutum ne yana da uwarsa kuma shi mai biyayya ne ga uwarsa kaga a zo a ce daga bayan Allah ne ko dan Allah ne ai kaga bai taso ba tunda tun daga tun yana cikin zanin goyo yana ga maka yana da mahaifiya kuma zai yi biyayya ne ga wannan mahaifiyar tashi saboda haka bayan ya faɗi haƙƙin Allah sai ya faɗi haƙƙin mahaifiyarsa bayan ya faɗi haƙƙin Allah wa ausani bis salati waz zakati as-salah haƙƙin Allah ne da ya rataye da shi azzaka haƙƙin Allah ne da ya rataye da da bayinsa sai kuma ya faɗi haƙƙin iyaye wanda dama haka Allah subhanahu wataala yake hada su kamar yadda muka faɗa a baya lokacin da Allah subhanahu wataala ya sifanta annabi Yahya alayhi salam da cewa mai biyayya ne ga mahaifansa Allah subhanahu wataala cewa abudullahi wala tushriku bihi shay'an cewa bil walidayni ihsana kaga Allah ya hada bautarsa da kuma korewa kansa shirka sannan ya ambaci kyautata wa iyaye wato ya zama haƙƙin da ya biyo bayan haƙƙinsa sannan ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alla tushriku bihi shay'a sai wa bil walidayni ihsana anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir kaga Allah subhanahu wataala a gurare da yawa yana hada haƙƙinsa sannan ya biyo da haƙƙin iyaye su taho ya zo a baya za ka yi cewa wa barran bi walidati ne mai biyayya ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata wala mai alli jabbaran aljabbar kamar da muka faɗa a baya shi ne wanda yake da wato taurin kai mutum wanda yake ta kadari mutum wanda yake taka mutane da yake nuna wa mutane girman kai mai kausasa mu'amala da mutane shi ake kira aljabbar wanda baya ganin kan kowa da gashi la yara li ahadin alaihi haqqan baya ga akwai wato wani wanda ya cancanta ya girmama ko ya masa ya masa ya masa biyayya ko ya masa da'a wannan shine aljabbar yace to bai sanya ni mai jabberi ba bai girman kai wanda zai girman kai ya ki bautar Allah girman kai ya ki iyayensa biyayya ya yi girman kai ya yi girmama mutane ban kasance haka ba sanan bai sanya ni shaqiyan ba shaqiy shine alkhasir asararre wanda ya rasa ya yi asarar duniya da lahira shine ashaqi shine ashaqa saboda haka yana so yana gaya musu cewa ni rayuwata ba rayuwa bace ta wanda yake tsiyatacce <coughs> wanda ya rasa duniyarsa da lahira ya asarar duniyarsa da lahira ni Allah subhanahu wata'ala ya sanya rayuwa ta za ta zama rayuwa ce mai kyau a nan duniya kuma za ta zama rayuwa mai kyau a lahira a wanda daga cikin magabata yana cewa la tajidu ahadan aqal liwalidayhi illa wajadtahu jabbaran shaqiya sai ya karanta wannan ayar wala mai ja'alni jabbaran shaqiya yace duk sanda ka samu mai saba wa iyayensa to sai ka same shi ta kadari ne shaqiyi duk za ka samu wanda ya saba wa iyayensa wanda iyaye suke fama da shi to zaka same shi kuma ta kadarin gaske ne zaka same shi kiyin gaske ne a asararre ne kuma ce saboda Allah subhanahu wataala ya haɗa wannan ce wa bar rabbi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya tunda ina yi wa mahaifiyata biyayya to bazan zama jabbar mai takadari ba bazan zama shaqi ba kiran wanda ba zai yi wa mahaifansa biyayya ba to zaka same shi jabberi ne wato ta kadari ne ta kadarin kansa ne zaka same shi baya ganin kan kowa da gashi sannan zaka same shi kiyi ne wasu daga cikin malamai suka ce annabi isa salam kamar yadda yake cikin aljami da ahkamul qur'an na qurtubi yake cewa annabi isa salam yayi magana yayi wannan maganar yana yana jaririnsa yana dan yaransa a cikin wato tsumman goyo kamar yadda ya gabata suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya da mu yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo yana cikin tsumman goyo ne wannan magana yana gama wannan magana ya yi musu duk wannan bayanai to ya ci gaba da magana kuma shi kenan duk wanda ya zo ya same shi su ta hira da babarsa su ta hira da jama'a yan barka in sun shigo ya ta musu hira yana su musu rutu ko ko a'a ya koma halinsa na yaro na yaro kamar yadda aka san yaro ya koma halinsa na yaro ya koma halatu halatu min atfal ya ci gaba da zama kuma kamar sauran jarirai kamar sauran yara har lokacin da ya tafiya ya koyi magana kamar yadda dai mutane suke yi har ya zama mutum sosai dalilin yin magana sadaman domin ya bayyana wato ya wanke tuhumar da ake wa mahaifiyarsa ne domin wanke tuhumar da ake yi wa mahaifiyarsa ne ba wai ana nufin cewa a lokacin shi ma hankalinsa ya riga ya zama cikakke ba shi shikenan ya zama zama mutum kuma daga lokacin shi shikenan ya ci gaba da da harkoki kamar babban mutum wannan suka ce kamar yadda Allah subhanahu wataala yake sanya gabobi su yi magana a ranar gobe kiyama idan mutum ya taurare an yi an yi yaƙi faɗar gaskiya ko kuma ya yi ta rai wallahi na ma kunna mushriki wallahi mu ba mu taɓa zama shirka ba to shi kenan sai Allah subhanahu ta'ala ya rufe bakin sannan kafafuwa da hannaye su ci gaba da magana to irin wannan ne an na Allahu allazi an taqa kulli shay Allah da ya sa komai abin nan yayi firici mu ma shi ne ya sa muka yi firici to irin wannan ne shi ba annabi isa alaihissalam ya yi amma ba za ka ce annabi isa daga lokacin ba ya zama shi ma cikakken mutum da babu wani labari da aka bamu ingantacce da yake nuna daga lokacin ya zama cikakken mutum yana sallah yana azumi yana ayyukan da mutane suke yi yace wa ausari bis salati wani zakati a ce daga lokacin an ji shi yana sal an ganshi yana salla yana jariri wannan da a ce haka ta faru to abu ne da ba zai koyi ba da labarin ya bazu an san da wannan to wannan alqur'ani muke da wannan ayar muke da wannan bayanin cewa annabi isa alayhi salam yana cikin zanin abin da dinsa yayi magana ya furta cewa inni abdullahi atani alkitab har zuwa karshen abin da kuka ji amma wannan babu shi a wajen nasara babu shi a wajen yahudawa su yahudawa ma ba su yarda da haka ba tunda shi ba su yarda da shi ba to me yake nuna cewa ayin hakan ta faru yayi magana ya wanke mahaifiyarsa babu wani dalilin da yake nuna cewa sun yi mata wani hukunci da a ce bai wanke ta ba to da babu shakka sun yi mata haddi akwai haddin wacce ta yi zina a cikin littattafansu irin yadda yake a cikin a cikin musulunci to amma ba mu ji cewa an yi mata haddi ba wanda yake nuna cewa tabbas abin da alkur'ani ya gaya mana ya faru illa iyaka dai kawai littattafansu sun ɓoye shi ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa sun ɓoye da yawa daga cikin abin da yake cikin littattafansu ba su bayyana shi ba to yana daga cikin abin da suka ɓoye wannan saboda a ciki akwai shaidar cewa ya ce inni abdullahi su kuma ba su yarda da wannan ba suna cewa ɗan Allah ne ko ba wasu ce Allah ɗin ne da kansa to kaga tunda har za su ce Allah ne ko dan Allah ne to ba za su yadda su bayyana wannan shaidar da ya bayar ba sai ya zama an goge wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ce tubduna hawa tukuna kathira suna boye da yawa ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukuna wa ya'fu an kathir yazo yana bayyana da yawa daga cikin abin da kuke boyewa yana daga cikin abubuwan da suka boye wannan magana da annabi isa a.s. ya yi yana cikin tsumban goyo ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa banda annabi isa a kowaɗanda suka yi magana suna cikin zanin goyo suna yara suna shan nono kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama suka yi magana annabi Isa alaihi salam yana cikin su kamar yadda yake a nan. mun gani mun ji kuma abin da ya faɗa to akwai kuma hadisi a cikin sahihai ne a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lam yatakallam fil mahdi illa thalatha ba waɗanda suka yi magana a cikin zanin goyo sai mutum uku yace Isa ibn Maryam akwai Isa dan Maryam shine wanda muka ji sai sahibu Juraij sahibu Juraij akwai Juraij ar-Ra'i asalin juraij kamar yadda ya zo a wata ruwayar ruwayar ibrahim ibn husayn cewa kana tajiran ya kasance dan kasuwa ne kamar harka kasuwancinsa yau ya samu gobe ya rasa wato al'amarin ya ci gaba ya kasa samun ci gaba a harkar kasuwancinsa to shine sai yake cewa wallahi la altamisanna tijaratan to zan wallahi zan bar wannan kasuwancin zan nemi wani daban tunda naga babu ci gaba saboda haka sai ya je gina gurin bautarsa ya kama bauta fa bana sauba'atahu fatarahab wanda yake nuna maka ya zo cikin banu isra'ila ne bayan annabi isa alayhi salam suna almajiran annabi isa ko mabiya annabi isa alayhi salam atba'u eh, isa alayhi salam mabiya annabi isa alayhi salam sune waɗanda suka suka kirkire rahabaniyanci da Allah yake faɗa zaka cewa ya tarahab ya nuna wannan abu ya faru bayan annabi isa alayhi salam saboda ka sai gina gurin ibada saboda ka sai yake hawa yana shiga wannan daki shi yana ibada a ciki to yana da mahaifiyarsa wacce ta tsufa takan zo wajensa ta kirawo shi ya leko ta gurin ibada sa su maganganu su tattauna ta koma gurinta ana haka wata rana sai ta zo shi ya fara sallah ta zo ta yi magana ta ce ya jurai ya jurai talatan hasa uku Jurai bai ansa ba saboda yana cikin sallah duk sanda ta kira shi ya durai ya ce ya ay rabbi ummi wa salati ga fa sallah ga mahaifiyata ga kuma sallata to Allah ka bani dace in zabi ɗaya daga ciki ko sallah in ci gaba da ita ko in ya in kada sallar in ansa kiran mahaifiyata sai ya ci gaba da sallarsa in ta yi sau uku sai ta tafi <coughs> da kuma dawowa kashe gari sai ta iske shi ya shiga sallah ta ƙara ya jurai ya jurai ya jurai har sau uku shi yana ummi wa salati ai rabbi ummi wa salati ummi wa salati ga mahaifiyata na kira na ga kuma sallata ya ubangiji wanne ne ba wanne ba to sai ya zabi sallarsa sai ya ci gaba to yi haka sau uku to da taga haka shine take cewa Allahumma la tubithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat ce Allah kakka karbi ransa wato ranta ya ɓaci bata ji daɗi ba sai Allah ka ransa har sai ka nuna masa har sai ya ga fuskokin mata ma zaman kansu to karuwai karuwai na cikin banu isra'ila to wasu malamai sun ce ya katsa sallarsa wai saboda in ya katsa sallarsa za ta hana shi wannan bautar ta ce dawo ya koma cikin gari ya ci gaba da kasuwancinsa to wannan fahimtar tasu ba ba haka take ba saboda mai saboda a ruwayar an ce ta kan zo su yi magana su yi hira ta koma sauraka ta san da zamansa kuma takan zo gurinsa ne domin kawai ta ganshi irin yadda uwa take shauƙin ɗanta sauraka in ta zo suka tattauna sai ta koma gidanta to amma kuma sai aka yi kwana uku ana dace duk sanda za ta zo shi kuma ya shiga sallah shi kuma sai ga girman sallah ce girman sallah a ce ya yanke sallarsa saboda babarsa saboda haka kawai sai ya ci gaba da sallarsa to ita kuma da ta yi haka sai take ganin cewa ya yi mata ba daidai ba to sai ta yi masa baki wanda ake cewa bakin uwa ce la tumithu hatta turiyahu ko hatta yanzura ila wujuhil mumisat har sai ka nuna masa fuskokin karuwai wato ya ga zama fuskokin mata masu zaman kansu ba dai shi yana jin mai ibada bane to ka karɓi ransa sai ka sai ka nuna masa waɗannan mata to wannan wannan addu'a da baki da ta yi masa sai ta kama shi shi yasa ba a san iyaye suna yi wa 'ya'yansu baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yake cewa la tad'u ala ahli ala auladikum kada ku rika yi wa ƴaƴanku muna addu'a kada ku yi wa ƴaƴanku muna addu'a saboda mai saboda yana daga cikin waɗanda ake harba addu'a su addu'ar iyaye ga ƴaƴansu kullun ka rika yi wa ɗanka addu'a Allah ya masa albarka in ma wani abu yake mara kyau ka ce Allah ka shirye shi Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka haka kamata ya ce amma ka ce Allah tsine maka kai dai Allah wadaranka kai dai Allah kaza to wannan magana ba ta da daɗi. ka duba fa mai ibada ne ibada yake to amma saboda bakin uwa da ta yi masa wannan bakin to banu isra'ila suna ta maganganu a gari irin yawan ibadarsa har ya zama abin taɗi in aka zauna kai wannan mutum wannan mutum da bautar Allah yake duk sanda ka je zaka same shi cikin bautar Allah yake ana ta hirarsa to akwai wata taƙadariyar mata wace ta addabi gidansu ma fita cike ba da izini ba ce yan sarkin gari ce kamar yadda zo a wata ruwayar yan sarkin gari ce don haka takan fita ba tare da an sani ba ce yasa a wata ruwayar ta zo cewa ra'ayatul ma'iza ce tana tana kiwon awaki to shi ne ibnu hajar yake cewa tana yi wa in ta fito saboda ka a gane ta sai ta mai da kamar ita wata makiyaye ce sai da sauraka sai ta shiga cikin makiyaya kuma don ta samu isa inda shi jirai jeki to suna wannan tattaunawa kawai sai wannan mata ta wacce ita kuma mace ce mai kyan ana misali ana maganar kyanta saboda haka sai ce da su ni zan fitine shi ka duba in shi la'afti nan da hulakun in kuna so zan fitar nan muku da shi to zan jefa cikin fitina sai suka yadda wannan zai nuna maka khubs da lu'ub da yake cikin bani isra'ila yahudawa mutum mutumin arziki mutumin kirki wata ballagaza ta ce za ta fitine shi kuma ku ba ta haɗin kai ai da a lokacin sai ku tashi ku yi maganinta ku gaggaya mata magana ku taka mata birki to amma sai suka amince ta ce ita za ba kuna ta yabansa ba za ku gani za ku ga wanda kuke yabo ni zan fitine shi saboda wannan tsalilan kyar da Allah ya bata saboda haka sai ta ji ta sami amma a matsayin ita ita mai kiwo ce saboda haka sai ta ba da kanta gare shi sai ya ki saurarenta ko kallanta bai yi ba saboda haka sai ta je sai ta ba da kanta ga wani makiyayi saboda haka sai ta samu ciki ta samu ciki ta haihu aka zo a ganta da ɗa aka je aka kai gaban ubanta cewa ga yarsa ta yi cikin shege ta haihu suka ce da ita ina ta samu wannan na laki haza ina kika samu wannan ɗa sai ta ce huwa min juraic ce to ai juraic ne juraic ya min wannan ciki shi ne nan take sarki ya fusata ce ku zo ku taho ku je ku zo min da shi adire ko wa fa'tuni bihi ku tafi ku kawo min shi nan da nan suka ɗauki abin nan suka ɗauki dugogi bai an kara ba kawai ya rika jin ana kiransa kai jure ju sauko duk yan daba an rirrike sanduna ne da dugogi da waye suka ce sauko ya yi banza da su kamar bai ji su ba suka yi ta yi shi kuma lokaci yana sallah suka yi ta yi suka yi ta yi ki fitowa kawai bai kara ba sai kawai ya ji an fara sa diga ana sarar ɗakinsa ana sarar ɗakinsa sai ya ce su dakata su dakata sai ya sa igiyarsa sai ya sauko daga wannan daki yana saukowa fa suka haushi da duka suka haushi da duka ana a kona shi a koda shi a koda shi ashe kai mutumin banza ne muna ganin ka mutumin kirki muna ganin ka mutumin kirki yace menene menene suka ce ba zina kai ba zanaita bi hadhihi albaghi kar wannan ashe kai kai mata ciki har gashi ta haifan maka da yace ina dan suka ce ga shi ga shi ga dan nan kuma kai kai mata ciki wannan yana nuna maka duk inda yan jagaliya suke halin su daya ba bincike eh ai ya kamata da ta faɗi haka karuwa suke na sai a yadda da ita a sai bincike mutumin nan kun san shi mutumin kirki ne mutumin arziki ne kamar daman jira kuke kuma ka duba a gaban su fa ta ce la'aftinannahu lakum a gaban su ta yi wannan magana ai ya kamata ta zama abin tuhuma amma sai aka yadda kawai shi yayi to mutanenmu yanzu za ka samu a cikin mutanenmu da yawa akwai waɗanda suke da irin wannan da zarar aka nuna wani aka ce yayi kaza Ci barawo shi ke nan barawon ne ba barawon ba ne yanzu kwanan nan unguwanmu a unguwanmu dan abin nan ne dan mai dan na pep ke na pep din nan wani ma ce masa daidai ta sau ya dauki wata ya dauki wata ya kai ta inda zai kai ta sauraka ya aje ta sai ta ɗauko kuɗi sai ta bashi sai shi kuma ya raina abinda da ta bashi yana ganin kamar abin da ya mata ya fi ƙarfin kuɗin ta bashi suka shiga ta takaddama sai wabce wayarta irin ya rike wayarta sai ta sai bashi kuɗinsa yana wabce wayarta sai cewa ta yi ɓarawo samarin unguwa marasa aikin yi kawai sai aka sai aka ta fitowa daga gida daga lunguna daga kango ai daga malallan nan take suka zaddatsa mutumin da suka babbake shi suka koda shi suka kona abin da. ita kuma kafin a ce mai ta tsere, ban sani ba yan sanda sun kamo ta kuma su kamo ta to irin wannan ne kawai barawo kenan to kawai cewa cewa daga jure ne shi kenan ba a tsaya bincike sai suka sai suka tafi aka je aka aka ce fito aka fito aka ta dukansa aka ta dukansa za a kona shi yana menai menai aka ce zana kai da karuwar da kai ina dan to shi yayi ma sa'a ba su ci gaba ba ce a bar shi a dan tsahirta masa zai yi dan raka'a biyu to shi ne aka bashi dama ya raka'a biyu su gama da shi <laughs> tunda da yayi lalata to shi ne da yayi sallah raka'a biyu ya gama sai ya zo ya samu yaron yana cikin zanin abin nan yana cikin tsumman sa na goyo sai ya tsikari yaron ya ce kai ya gulam man abuka kai yaro waye ubanka sai ya ce fulan ra'i wane wane makiyayin nan alamar an san shi ce wane makiyayin ne ubana suna jin haka kuma sai aka yi kansa ana ta sumbata sa ana ta shafa sa ashe kai babban wali ah, to babban wali ne ba ku san wali ba ne sai <laughs> bayan ku sun masa sun masa jina jina sai aka yi ta goma sa ana tsotsan sa ana neman albarka ana tabarruki kuma waye ga musu ana tabarruki da wali kaga nan ba da shirme suka yi <laughs> to shi ne suka ce in har tun da haka ne za mu da zinare za mu gina maka za mu gina maka abin duk sun rusa masa wurin ibada suka ce za mu bayar maka shi na zinari ya ce a'a da tabo aka yi kuma da shi da laka ku samo laka ku gina min kayana suka bayar masa to wannan yana daga cikin yaron da ya magana yana cikin tsumman zoyensa sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yaro shi ko yana shan nono yana shan nonon mafiyarsa yana shan mama sai wani mutum ya wuce akan wata dabba ta alfahari wato dabba ce ta masu wadata masu hali ga kayan jikinsa suna nuna cewa mutum ne mai hali sai mahaifiyarsa ta ce Allahumma ja'al ibni mithlahu ya Allah ka sanya dana kamar da dana kamar mutumin nan sai kawai yaro ya cire baki daga mama ya kalli wannan mutum ya ce Allah kakka mai da ni irinsa sai ya koma ya ci gaba da shan nono manzo Allah ya sa dan yatsan sai ya nuna wa sahabbai yana ta ci gaba da shan nonansa to kuma yana haka sai wata wata wata kuyanga ita kuma sai aka wuce ana ta dukanta ana ta yi zina ta yi sata ta yi zina ta yi sata ita kuma tana hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil irin wannan sharri da muke magana akan sa yan yan jagale unguwa ana ta dukanta ana yi zana tayi sata tayi zana tayi ita kuma tana hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil sai mahaifiyarsa ce ta yi. Allahumma la taj'al ibni mithlaha Allah kakka mai da dana irin wannan mata sai ya cire bakinsa daga nono ya ce Allah ka mai da ni irinta to shi ne a nan sai ya yi magana cewa ita wancan da ake gani kamar mutumin kirki kana jabbaran mutum ne mai tsaurin kai mutum ne mai rena mutane mutum ne mai ji da isa yasa ya ce Allah kakkasa ni irinsa ita kuma wanda suke dukanta suna ta yi zina ta yi zina ta yi zina sai ba ta yi zina ba ba ta yi sata ba ba abin da ta yi sharri ne kawai ake mata mutum ya kirki ce to wannan shi ma yana da cikin yaran da suka yi abin nan to lokaci yayi saboda haka zamu tsaya anan ana nuna mun lokaci yayi ah, sai dai gobe insha Allah zamu ci gaba wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh